hizi mbili anasema asidhanie mtu ya kwamba Allah subhana ameghafilika kwa yale wanayoyafanya watu madhalim hakika ya Allah subhana anawacheleweshea malipo yao ili waendelee kufanya maovu na kudhulumu mpaka pale siku ambapo macho yatakapokuja kukodoka mtu atakapokuwa ameyaona yale ambayo aliyoyafanya katika dhulma aliyomdhulumu fulani na allani bali pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba msidhanie ya kwamba Allah subhana ni mwenye kwenda kinyume na nao na waadi ambao ameutoa jalla jalaluhu ibadallah mtu mwenye kuzitazama aya hizi mbili sawa sawa atakuwa ni muslimun au atakuwa ni kafir sawa sawa atakuwa ni mu'min au atakuwa mtu huyu ni kafir kafiri akizitazama aya hizi mbili yaqlaqu sadruhu moyo wake na kifua chake kinapata mashaka na wasiwasi bali wayadhiqu sadruhu wa fuaduhu bali na moyo wake unajibana kisawasawa wayantadhiru min wa'di Allah subhanahu wa ta'ala min intiqami na atakuwa ni mwenye kusubiria wadi ya Allah subhana katika kumwadhibu jicho la kafir jicho la dhalim likizitazama aya hizi mbili jicho lake linaingiwa ndani yake na hofu moyo wake unajawa na qalaq wasiwasi kwa sababu anaona ya kwamba anachokisubiria yeye ni intikamu min Allah subhanahu wa ta'ala ni adhabu ya Allah jalla jalalo ama almu'min ama muumini akizitazama aya hizi mbili na akazielewa maana zake na akafahamu muradi wake muumini wa kweli yazidu imano imani yake inazidi bali wayansharihu sadro na moyo wake na kifua chake kinakunjuka wayantadhiru na anasubiria ma waada Allahu lah kile ambacho Allah subhana amemwahidi muislamu au muumini aliyedhulumiwa akizisoma aya hizi hana zaidi ya kusubiria ya kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna miadi kwa allah subhanahu wa taala ndiko kutakapokusanyikana watu ambao ni wagomvi kwa hiyo fala takun dhaliman in kunta muqtadira hakika sio sio yoyote vile fala takun dhaliman in kunta muqtadira fadhulmu fadhulmu yaatika akhiruha binnadami asiwe mtu yoyote ni mwenye kuwadhulumu waja kwa sababu dhulma mwisho wake huwa inakuja na majuto sio hivyo tu namat ainuk namat ainuka walmadhlumu muntabihun yad'u alayka wa ainu llahi lam tanami wewe unalala kwa utaratibu unalala kwa kujipumzisha vizuri macho yako yametulizana lakini jicho la aliyedhulumiwa muntabihun liko macho halilali yad'u alayka anakuombea maangamifu wa ainu llahi lam tanami na jicho la Allah subhanahu wa ta'ala halilali ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala fala yaghurrannaka ta'khiru Allah subhanahu wa ta'ala an iqabik yoyote yule ambaye anadhulumu watu asihadaike na uchelewaji wa Allah wa kumwadhibu yani asihadaike na pale ambapo Allah ameichelewesha adhabu juu yake mtu yeyote mwenye kudhulumu mali za watu mwenye kudhulumu haki za watu asihadaike na uchelewaji wa adhabu ya allah subhanahu wa taala bali allah jalla waala analifanya hili la kuto kuiteremsha adhabu kwako wewe fajatan wa baghtatan hii ni hikmatu minhu subhanahu wa taala sanastadrijuhum min haithu la yalamun hakika sisi tutawapa muda mpaka kule muda ambao wao hawaujui wa umli lahum inna kaidi matin allah anasema na kwa hakika watu hawa nitawapa muda lakini wajue inna kaidi matin vitimbi vyangu na hila zangu mimi allah subhanahu wa taala ni madhubuti bali sio hivyo ndugu zangu mtu yoyote yule ambaye anafahamu amekula mali ya mtu bali sio kula bali anawadhulumu waja sawa watakuwa ni waumini sawa watakuwa kuwa waumini basi asichelee asidanganyike pale ambapo wanapoiona adhabu ya Allah inachelea pale ambapo wanapoona Allah subhana hajaiteremsha adhabu yake asipate utulivu kwenye nafsi yake ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Musa al-Ash'ari fi sahihaini Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhathu lam yuflituhu hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala humpa muda mtu dhalim aendelee kukusanya madhambi ya kudhulumu mpaka pale atakapokuja kumwadhibu lam yuflituhu hawezi akamuacha hata kidogo thumma qaraa kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdhahu alimun shadid Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyotaka kuwaadhibu watu wa mji fulani wakadhalik akhdhu rabbika na hivi ndivyo adhabu ya Mola wako inavyokuwa idha akhadha alqura wa hiya zalima pindi anapokiadhibu mji anapouadhibu kijiji anapokiadhibu kijiji au mji Allah subhanahu wa ta'ala idha akhadhatuhu pindi anapokiadhibu hicho kimji basi Allah subhanahu hakipi muhula wala hakiachi anakisambaratisha chote wakadhali akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima in akhdahu alimun shadid ibadallah bali mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa tahadhari sisi akituambia ya kwamba wattaqi da'watal madhlum iogope dua ya yule aliyedhulumiwa fa innahu laysa bainahu wa baina allahi hijab hakuna kati yake yeye na allah subhana pazia pale ambapo atakaponyanyua mikono yake madhulumu aliyedhulumiwa akinyanyua mikono yake kumwomba allah basi fahamu ya kwamba maombi yake la yuraddu hayarejeshwi wala hayakataliwi bali allah subhanahu hajaweka pazia baina yake na yeye subhanahu wa taala na pale anaponyanyua maombi yake akiomba allah subhanahu wa taala anasema laansurannaki walau bada hin laansurannaki walau bada hin wallahi nitakunusuru walau hata kwa muda fulani wewe uliyedhulumiwa la ansurannaki walau ba'da hin walau hata kama muda umepita basi mimi nitakunusuru nitakuletea nusra na ushindi kwa hakika haki yako imechukuliwa nitakupa nusra mimi Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ndugu zangu tufahamu ya kwamba anna Allah subhanahu anna wa'ada Allah hakika ya ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya ahadi ya Allah jalla wa ala lidhalimin kwa wale watu ambao madhalim hakika haula irrijal watu wa namna hii hakika lazima wawe na mwisho wao kila yule ambaye amedhulumu na kila anaendeleza dhulma kwenye ardhi hii afahamu ya kwamba anna dhalima la budda lahu min an-nihaya lazima ufike mwisho wa dhalim falamma asafuna intaqamna minhum wa aghraqnahum ajma'in walipotukasirisha sisi kwa sababu ya dhulma walizolifanya kwenye ardhi na utughyani na uovu walioueneza kwenye ardhi wakatukasirisha sisi manake wakamkasirisha Allah subhana Allah anasema falamma asafuna intaqamna minhum tuliwaangamiza wote na tukawadidimiza wote ndani ya ardhi allah subhana anatuonyesha kwenye hii aya ya kwamba anna likulli dhalimin kwamba kila yule ambaye amedhulumu la budda lahu min annihaya lazima awe na mwisho wallahu tabaraka wa taala alam alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه أما بعد عباد الله إني وجوا الله سبحانه وتعالى حقيقة كلا من يكذلوم أو كلا ظالم لزيما أو نمشواكي لزيما فويبو نمش وظالم لزيما فويبو نمش وكين يكذلوم عباد الله انظروا يعاكم الله تزميني الله كيف أين أين فرعون يكوابي فرعون aliyeeneza kwenye ardhi fasada aliyezitoa roho za watu dhulman wa udhuwana huyu ndiye ambaye aliyesema ana rabbukumul a'la na huyu ndio aliyesema ma alimtu lakum min ilahin ghairi bali huyu ndiye aliyesema dharuni aqtul musa waliyad'u rabbah huyu ndiye ambaye aliyedai kwamba yeye ndio muabudiwa yeye ndiye aliyewaambia wana wa Israeli kwamba yeye ndiye ambaye muabudiwa anayestahiki kuabudiwa aina huwa al'an Allah subhanahu wa ta'ala akhadhahu nakalan al-akhirati fil ula Allah alimuadhibu adhabu iliyokuwa haina mfano Allah anasema fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulib yeye na majeshi yake na yeye mwenyewe kwa ujumla wake na mali ulizokuwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala aghraqnahum jami'a aliwaangamiza wote na mali zao walizokuwa nazo wanyama waliokuwa nao walimalizika hakika kila aliyekuwa ni dhalim lazima pawepo na mwisho wake ibadallah bali sio hivyo ibadallah aina qarun yuko wapi qarun alladhi malaka dunya biamwalihi yule ambaye aliyemiliki dunia hii kwa mali zake mali ambazo hajawahi kupewa mtu yoyote kwenye hii ardhi alikuwa mfunguo wa mali yake ufunguo unaokwenda kufungua sehemu ya ghala za mali yake ulikuwa unabebwa na watu wengi kukuonyesha ya kwamba namna ambavyo allah subhanahu wa taala alimneemesha katika mali fatakabara watajabara akaonyesha kibri katika ardhi akadhulumu watu akawafanyia watu mbalimbali uadui allah subhanahu anasema fakhasafna bihi wa bidarihi lard tulimdidimisa yeye na mali alizokuwa nazo na nyumba alizokuwa nazo na hazina mbalimbali alizokuwa nazo za mali ardhini wote kwa ujumla wao na vitu vyao vyote kwa ujumla allah subhanahu wa taala alivididimiza lazima kila yule ambaye ni dhalim pawepo na mwisho wake ibadallah ndugu zangu pia sio hivyo aina namrudu ibn kanaan namrudu ibn kanaan yuko wapi leo hii kwenye ardhi hii hadha rajulu taghi mtu mwovu huyu alladhi daa rububiyya aliyedai kwamba yeye ni mola ana uhyi wa umit alipomwambia ibrahimu alayhi salam ya kwamba yeye naye ana uwezo wa kuleta uhai na yeye pia ana uwezo wa kuleta umauti Allah subhanahu wa ta'ala falamma arada an yunhiya alipotaka kummaliza katika ardhi arsala ilayhi bidudi as-saghira allah subhanahu wa ta'ala alimtumia mdudu mdogo sana alimtumia wadudu wadogo katika kichwa chake wakawa wanamsumbua ndani ya kichwa chake fala yanamu wala yakhir alikuwa hawezi kulala wala hawezi kutulizana illa an yudraba binnial mpaka watu waje wampige na makanda mbili wampige na viatu kwenye kichwa chake ndio utulivu anaupata faakhadhahu llahu dhalila allah subhana akamchukua aliyekuwa ni dhalili alidai kwamba naye analeta uhai na analeta umauti kwenye ardhi hii allah subhana anasema allah alimuadhibu na kumletea adhabu ya mdudu mdogo tu adhabu ya allah inaweza kuja kwa namna yoyote ile ibadallah allah wama yalamu junuda rabbika illahu hakuna anayejua majeshi ya allah subhanahu isipokuwa ye jalla jalaluh bali sio hivyo ibadallah Abu Jahl Firaun hadhi al-umma yuko wapi Abu Jahl Firauni wa umma huu aliyesababisha madhara makubwa kwenye ardhi aliyesababisha da'wa ya mtume kuingia kalaki mbalimbali aliyedhihirisha uadui kwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakini pindi ulipofikia mwisho wake allah subhanahu wa taala faakhadha maniyatah aliuchukua umauti wake tahta yadi ghulamain saghirain chini ya vijana wawili tu wadogo kabisa muadh na muawadh masahaba hao wawili vijana wadogo ndio ambao waliokwenda kumuua abu jahali katika moja ya maraka min maarik moja katika vita miongoni mwa vita ibadallah lazima kila dhalim pawepo na mwisho wake ibadallah ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala palikuwepo na mtu mmoja aitwaye Ahmad ibn Abi Duad mtu mmoja aitwaye Ahmad ibn Abi Duad qadhi min qudat wa dhalimu min min dhulami nas mmoja katika makadhi walipewa utawala lakini alikuwa ni dhalib alikuwa anawafanyia watu wadui anawatesa watu bali kwa sababu yake sujina alulama wanawazuoni wengi walifungwa kwa fitna zake wengi wanawazuoni waliuliwa kupitia huyu ahmad ibn abi duad allah subhana alipotaka kumaliza wakati wake allah jalla jalalu alimteremshia maradhi makali sana yale maradhi yalikuwa yakimuumiza kwenye mwili wake mpaka alikuwa anasema hata kama nitaletewa msumeno msumeno huu utanipasua katikati ukanigawa sehemu mbili yale maumivu ninayoyapata kwenye huu haya maradhi yangu huu msumeno hauwezi kufua dafu hata kidogo yani huu msumeno unavyonipasua namna uchungu wa msumeno bado haujafikia kikomo cha mwisho cha maumivu ya maradhi yangu watu walipokuwa wanamuona akipiga mayoyo kwa maumivu walipokuwa wanamuona anapiga makelele kwa maumivu wakanu wayakuluna la wakawa wanamwambia hadha jazau amalik am hadha jazaa'u amalik haya ndiyo malipo ya matendo yako haya ndiyo malipo ya matendo yako umewadhulumu watu umesababisha wanawazuoni wamefungwa wanawazuoni wameuliwa kwa sababu yako wewe hii leo hii allah subhanahu wa taala anakutoa kwenye ardhi hali ya kuwa ukiwa dhalili ulikuwa ni qadhi ulikuwa ni msimamizi mkubwa watu wanakutegemea wanakutazama lakini angalia leo hii namna unavyokufa ibadallah ni wakina abraha abraha ambaye aliyetoa ahadi akisema la yahdimanna baita llahi hajma alitoa ahadi ya kwamba atakwenda kuibomoa nyumba ya allah subhanahu wa taala makkata almukarama atakwenda kuipasua pasua na kuivunjavunja allah jalla jalalo alipoiona nia yake hiyo tena akaja na tembo mkubwa ambayo waarabu hawajawahi kumuona ni nini ulikuwa mwisho wa abraha ibadallah allah subhanahu wa ta'ala alimtumia tayran ababil makundi mandege wadogo wadogo wakamuondosha katika dunia hii ndege wadogo waliobeba vihijara walibeba vimawe wakawa wanamtupia wakiwatupia watu wao mpaka habari yao ikaisha kwenye ardhi likulli dhalimin la budda lahu min nihaya kila yule mwenye kudhulumu kila yule anayefanya dhulma kwenye ardhi hii lazima atambue ya kwamba lazima patakuwa na mwisho wake ibadallah nimalizie hutuba yangu kusema katika maimamu wakubwa katika hii ardhi ni alimamu ahmad ibn hanbal rahimatullahi alayhi ni imamu ahli sunna unapotamkwa ahlu sunna au unapotamkwa imamu sunna anayekusudiwa ni imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi taala alayhi sujina alifungwa dhulman wa udwana min qibali alkhalifati almamun alifungwa katika gereza kwa dhulma tu kwa sababu anasema anna alqur'ana ghairu makhluqin msimamo wake anasema kwamba qur'ani sio kiumbe qur'ani hauwezi kuifananisha na mti qur'ani hauwezi ukaifananisha na binadamu qur'ani sio kiumbe bal kalamu rahman minhu bada wa ilayhi yaud qur'ani ni maneno ya allah subhana kwake yameanza na kwake allah yatarudi kwa msimamo huu na mtawala aliyekuwa ni mu'tazila yeye anaona mtawala yule kwamba Qur'ani ni kiumbe kama vilivyokuwa viumbe vingine mtawala huyu kwa hasira na kuona ya kwamba huyu imamu ananikharifu kwenye msimamo wangu anakwenda kinyume na yale ambayo ninayoona mimi mtawala yule alitangaza wazi ya kwamba imamu ahmad rahmatullah anatakikana auliwe atolewe katika mji wa iraqi aletwe huku aliko yeye kisha yeye pale pale amsulubu na kumuua safari ilipoanza imamu ahmadi rahmatullahi taala alaihi kumleta katika mji wa, wa khalifa alipofika katika mji ule ulikuwa ni wakati wa usiku sana na hajaweza kuonana na mtawala yule imam ahmad rahmatullahi taala alaihi rafaa yadaihi ila rabbih alinyanyua mikono yake kwa mola wake jalla waala akasema allahumma la turini wajhu ewe allah subhanahu wa ta'ala usionionyeshe uso wa huyu mtu allahumma kfini ma shi'it ewe allah subhana nihifadhi mimi nizuie mimi kwa unavyoweza wewe allah subhanahu wa ta'ala aliendelea akimuomba allah dua mbalimbali aliendelea kumuomba maombi mola wake maombi mbalimbali fama talaa alfajru haukuingia wakati wa alfajiri nada munadi isipokuwa watu walisikia mtu ananadi mtu amenyanyua sauti yake ya juu akisema mata alkhalifa mata alkhalifa kila mtu anasema khalifa amefariki khalifa amekufa khalifa ameondoka kwenye huu uso wa ardhi ibadallah la budda likulli dhalimin min annihaya lazima kila yule ambaye amedhulumu patakuwa na mwisho wake ibadallah alimamu adhahabi rahimahullah pia naye anataja habari ya Sayyad. anataja habari ya mmoja katika wavuvi aliyekuwa amefanya biashara yake ya uvuvi baada ya kumaliza kuvua akawa ameondoka na kitoweo chake cha samaki mkubwa sana amemshikilia mkononi kwa ajili ya familia yake na watu wake anaondoka anaelekea nyumbani kwake mmoja katika waovu na madhalimu alipokwenda kumkaba na kumpora yule samaki yule bwana akamwambia ya abdallah ittaqillah muogope allah subhanahu wa ta'ala hii ni haki yangu mimi bali ni haki ya watoto wangu na familia yangu mbona unaichukua yule bwana hakuweza kugeuka nyuma na akaamua kuondoka yule bwana alipoyaona yale maumivu yakamuuma kisawasawa kwa nini ninafanyiwa hivi iltaja ila rabbihi jalla waala akamwomba allah subhanahu wa taala yule aliyedhulumu na kuchukua ile samaki alipofika nyumbani kwake kwa ajili ya kumwandaa yule samaki yule samaki alimng'ata kwenye kidole maumivu makali sana aliyepata yule bwana maumivu yale yalisababisha aende katika matabibu akaenda kuwatembelea matabibu mbalimbali kaenda huku kaenda kule kuenda kule kila siku zinavyozidi maumivu ni makali qararu latiba matabibu wakatoa qarar wakasema kidole hichi kinatakikana kikatwe akakubali wakamkata kidole chake walipomkata kidole chake maumivu yakapanda mpaka juu yakawa makali wakakariri tena wakasema natakikana mkono wako ukatwe walipomkata tena mkono wake maumivu yakapanda mpaka juu huku akaona mimi ninaelekea katika maangamivu watu wakamwambia baadhi ya watu ya kwamba inaonekana wewe kuna mtu umemdhulumu yaonekana wewe kuna haki ya watu umeichukua rudi ukaombe haki za watu ukaombe msamaha yule bwana aliporudi na kutafuta wale masayadun akawatafuta wale wavuvi mpaka akafikia kwa muhusika na kufika kwake na kumwambia rijal ya ya rajul ya hadha samihni ewe fulani nisamehe mimi nionee huruma nionee huruma nimekosa nimekosea nilichokifanya yule bwana akamwambia wewe ni nani maanake ni muda wa masiku mengi yamepita akamwambia mimi ni fulani allan niliyekuchukulia samaki wako kipindi kile yule bwana akasema nimekusamehe akasema hapana hujanisamehe nisamehe tena yule bwana akasema nimekusamehe nimekusamehe kwa ulichokifanya aliyepatwa na maradhi yale akamwambia ya fulani kabla kulli shay kabla ya kila kitu hebu niambie ni maombi gani uliyoyaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka hali hii kanikuta mimi yule bwana akasema mimi nilikuwa nilisema pale ambapo nilipoondoka nilimuomba Allah nikasema Allahumma ewe Allah jalla waala kama arani quwwata kama yule bwana alivyonionyesha ubabe wake na maguvu yake faarini fihi quwwatak basi quwwatuk basi nionyeshe mimi nami allah ya rabbal alamin nguvu zako kunako yeye huyo mtu kama arani quwwatu kama alivyonionyesha mimi nguvu zake na ubabu wake basi faarini fihi quwwatuk nionyeshe mimi ya rabbal alamin nguvu zako haya ndiyo maombi ambayo niliyokuombea kwa allah subhanahu wa ta'ala la budda likulli dhalimin nihaya kila yule ambaye anayedhulumu ajue tu ya kwamba anayechukua haki ya watu anayedhulumu mali za watu anayechukua vitu vya watu lazima pawepo na hali yake ya mwisho ibadallah ndugu zangu katika waqii nasi leo katika hali halisi ya watu leo hii watu wawili wamegombana kuna kwa ardhi kadhia yao ikanyanyuliwa na kwenda mahakamani kufika mahakamani pakatakikana kila mmoja atoe atoe ushahidi upande wa pili na upande wa kwanza yule ambaye mwenye mali hakika na yule ambaye ni, ni aliyedhulumu au aliyechukua mali ya mwenzake palipofikia mwisho yote pakatakikana kila mmoja alete mashahidi wawili mwenye mali hana mashahidi yule bwana akaenda barabarani akawatengeneza mashahidi wawili kwa mali akawapa mali za kutosha na akawatengeneza kwa maneno katika mahakama kwamba waende wamtetee kesi ilipohukumiwa ikaonekana mali ni ya wale yule bwana ambaye ameleta mashahidi wawili hakimu akafunga jalada akahukumu ardhi ile ni mali ya fulani aliyekuwa na mali akawatazama kwa uchungu sana akamwangalia yule bwana na akawaangalia wale mashahidi wawili macho yake kaanza kumbubujika machozi anaona kabisa haki yangu mimi nimedhulumiwa hapa mimi nimechukuliwa haki yangu baada ya hapo akasema allahumma ewe allah subhanahu wa ta'ala ahriquhuma kama ahraqtani ewe allah subhana watie moto waunguze moto wawili hawa kama ahraqani qalbi kama walivyounguza moyo wangu ibadallah wale mabwana wakaondoka kwa furaha barabarani nje wametoka kwa furaha kubwa na bashasha kubwa wakapanda magari yao na kuondoka walipofika mbeleni huko wakakutana na samitrela kubwa lile gari wakaligonga kwa nyuma walipoligonga kwa nyuma gari lao likabiringita likakwenda kukutana na nguzo ya umeme likaenda kukutana na nguzo ya umeme ikawaangukia nguzo ile ya umeme iliwasha moto kisawasawa na walioungua wa kwanza ni wale watu wawili wale mashahidi wawili wa uongo na wakuzua wale ndo walianza kuungua watu wote wanawashangaa wanawaona mabwana wanaopiga makelele la munasira lahum hakuna wa kuwanusuru hakuna wa kuwapa msaada waliungua mpaka nafsi zao zikaondoka pale likulli dhalimin la budda lahu minan nihaya ndugu zangu katika ardhi hii leo hii tunavyozungumza ndugu zetu wa miji ya Palestina wanadhalilishwa mno na wanadhulumiwa kwelikweli na mayahudi na amrika na wanafuasi wao na watu wote katika ardhi hii wanashuhudia bali almuslimuna wa ghairu almuslimin waislamu na wasiokuwa waislamu wanaona kabisa ya kwamba palestina wafalestina wanadhalilishwa wafalestina wanadhulumiwa lakini fahamuni ya kwamba haulai amrikiyun hawa watu wa amrika wa mayahudi na wengineo na mna wanavyodhulumu mali za watu na mna dhulumu waja na mna watu dhulman wa udhwana mwisho wao lazima upatikane la sivyo mwisho wao patajulikana sayankaribu baina amrihim jambo lao litabadilika tu yauma min alayam na sio hivyo tu wale wenye kusubiri siku zote wataona mafanikio yoyote mwenye kufanya subira lazima ataona mafanikio hatuna zaidi ya kuwaombea nusra ndugu zetu bali na sisi ambao tunaoishi kwenye ardhi hizi tusiokuwa katika miji hiyo tujitahidini sana mali unayokula iwe ni mali ya haki ya uadilifu kile unachokipelekea kununua vitu vyako sawa sawa vizuri unavipenda jitahidi viwe ni katika mali iliyokuwa safi usimdhulumu ndugu yako hata kitu kidogo kwa sababu yauma alqiyama kuna watu watakuwa wameswali kwa ajili ya watu wengine kuna watu watakuwa wamefunga kwa ajili ya watu wengine kuna watu watakuwa wametoa sadaka kumbe sadaka hizo ni kwa ajili ya watu wengine hunaka yauma alqiyama siku ya qiama la dinara wala dirham wala shilingi siku ya kiyama hakuna malipo ya dinar wala hakuna malipo ya, ya rial wala hakuna malipo ya dolar wala malipo ya shilingi bali yauma alqiyama ni hasanat wasayiat malipo ni kupeana mema malipo ni kupewa maovu kwa hiyo angalia usije ukapoteza umri wako wa ibada mbalimbali kumbe ibada zako ulizozifanya ni kwa ajili ya fulani siku ya kiyama utakwenda kumpa sawasawa itakuwa ni sadaka unazozitoa sawasawa itakuwa ni funga zako unazozifunga usije ukajikuta ya kwamba swaumu unazozifunga kumbe ni kwa ajili ya kuja kumlipa fulani siku ya kiyama atii ya atii llah mcha mola wako jalla waala na umtii haki za watu farduduha ila ashabiha mali za watu zirejeshe kwa wahusika haki za watu zirejeshe kwa husika usimdhulumu mtu chochote ni ubora umwambie lugha iliyokuwa nzuri bali tengeneza mapenzi baina yako na yeye na yeye na wewe pawepo na nienu musamaha kuoneana huruma na kusameheana kwa sababu يوم القيامه ni siku iliyokuwa nzito allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma ighfir lana warhamna allahumma ighfir lana warhamna allahumma kaffir anna sayyiatina وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار allahumma نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين